Скую, Боже, отринул еси до конца. Разгневайся, ярость твоя на овцы пожити я. Помяни сон твой, его же стяжал еси сперва избавил еси же злом достояние Твоего гора Сион сия, мне же вселился еси. Воздвигни руце Твои на гордыне их конец, Елика лукавного враг во святеем Твоем. И восхвалишься, ненавидящий тебя посреди праздника твоего. Положишь знамения своя знамения и небо знаша. Якова исходе превыше, Яков дубраве древени секирами рассекоша. Двери его в купе, все, чего мы скордом разрушишь, аи, Возжгешь огнем святило Твое, На земле осквернишь жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики их купе, Приди Оставимся праздники Божия от земли. Знамения их не невидихом, Несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, Раздражит противный имя Твое, Возвращаешь руку твою и десницу твою от среды недра твоего в конец. Бог же царь наш прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердил еси силою твоею Си главы змее в воде. Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям ефиопским. Ты расторг еси источники и потоки. Ты сушил еси реки фанские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце. Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я. Помяни сия, Мрак поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу исповедающуюся Тебе, Душу богих Твоих не знабуди до конца, Призри на завет Твой. Яко исполнившися помрачении земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен. Нищий Бог восхвалит, а имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник твоих, гордыня ненавидящих тебя взыдевых.